Iparro ratza. Beno, ba, eta ordu bat aterria bitugunean, ba, endaian, eh, segituko dugu. Izan ere gaur, ba, bilkura publiko bat eh, antolatua da, atxaldeko seiterdietan, lehen da bizikoa izango da, ba, egimen eh, berri baten baitan, eh. Aipatu bau da bukaeran endaiarrek euren etxeetan, agenda hogeita bat delakoaren baitan, e, ba, betetzeko inkesta edo kuestionario bat eh, jaso zutela etxean, endaian nola ikusten buten eta zertan hobetu daiteken galdetzen zitzaien hainbat gaiei buruz eta oraingo batean, e, edo oraingoan hain zuzen ere, ba, paperean idatzi baino ba, behar bezala ez da e, al izango dute herritarren artean. E, horri segite emateko herritarren lantaldeak antolatuko baititu herriko etxeak, e, bilkura publikoak eginen bituzte lehenik ekimena aurkezteko omen eta e, honen e, segida hain zuzen ere e, edo jarraipena itziar barela endaia biltzeneko autetxeak e, egin du eta telefonen beste muturrean dugu okerez banago itziar kaixo eguerdion Kaixo, E, ba, ipatu dudan, udako kustenario hortan, e, mugikortasuna, ondakinen bilketa, energia kontsumoaz eta bar eh, herritarri e, bituzten ohitura galdetzen zitzaien, baina e, orain gonetan pixkate zerbait orokarragoa izango da egin beharreko lanketa, ez da? Bai, bon, e, gaur azten diren bilkura publikoa justuki dira esplikatzeko pixkat zer bilatzen dugun e, lantalde hoiekin nahi badezu, eta horretarako gundiratzen dugu mundu guztia etortzeko bilkura publikotara eh, informazioa jasotzeko. Hala ere, bilkura hoiek, eh, eh, zuk esan duzun bezala, jenga oita bateko, oita bateko desmak loturiko erritarren antaldeak azaldu eta eta, eta, eta bian jartzeko aukera eskainiko dute. Hori da asmoa, nahi badezu. E, Orduan, tokiko agenda horita bateko, boste sedeak eh, dira gehien bat, e, hortikan eh, gero herritarrek e, hartzeko landu nahi dituzten gaiak ezateagatik. Mhm. Bai. Orduan, e, sedeak nahi badezu dira klima aldaketaren kontrako borroka, bioan iztasuna, ingurumena eta baliabideak zaintzea, koesio soziala eta elkartasuna lurraldeen eta belaun heldien artean, jendeen loratzea eta garapen dinamika bat e, eta kontsumo arduratsuen zat. Beraz ikusten desun bezala alde guztiak hartzen ditu, ez nahi, eta gero e, lantalde bakoitzak erabakiko du ze, ze gai landu nahi duen. Mm -hmm. Eta behin e, gai gero, behin horretarako ja haute ez gara hor barrun egon, gozimet bakarrik herriko jendeak egingo dula uh, ardura, ardura bat e, ba, erabaki beharko dute esateagatik eta ordezko bat eta ez da bai daleko ordezkariak ergularki e, e etorriko dira ze e, antalatuko dugu bidaritza batzorde bat, zorde bat e, e bon, egongo dela bai autetxeekin, bai herritarren lantalden ordezkariekin, elkarten eh, ordezkariek baitare, eh, udal zerbitzuen ordezkariek noski, eta aritu bat zuek, bas, eta ze behar eh, ikusten diren, mm, bai. beharren araberan esateagatik. Bai, bai. aipatu duzu, eh? egin batean, baina gogartuko dugu lendabiziko bilera hauek nola baitere ekimenaren aurkezteko direla, ez da, hor bai herrikotxea baren ordezkariak egongo zaretela, baina bai. ondoren, baina herritarren lantalde horiek antolatuta, e, herritarrek dute e, euren lana egiteko, ezta? Bileretan. Horixe. Urrengo bileretan. Gu, gu gero bai beraiekin egongo garela noski e, lotura horretan esan detena egidaritza batzorde horretan eba denzu komunikazio guztiak egoteko ze <laughs> jakin behar dugu eta elkarrekin lan egiteko da endaian e, e lan egiteko baina e, lantalde horietan e, ez momentu enten orain dira nahi badezu bilkura publikoak e, justuki lantalde horiek sortzeko. Bai, ez dira hori indikan lantaldiak. Begiru lantaldiak antolatuta gero, eh, herriko jendeak bakarri egongo da. Ba, horrek ez duzen nahi, txik ez garela herriko jenderik, eh, <laughs> baina ulertzen didazu. Bai, eh, aipatu duzu klima aldaketa, ingurumena eta bestelako kontuak izango direla kontutan, gogoan duguen daian, auzobilkurak bilkurak ere antolatzen direla, halako alako itzuliak egiten direla, bertan bizilagunek nolabait ere bere auzoari begira jartzen dira, Herritarren lantalde eh, hauetan aldiz behar bada ba eh, endaiatik endaiara baina herri osoarendako e, lan egingo dute, ezta? Naiz eta nolapait ere auzoka edo zonalde kantonatu bilera horiek. dira auzoka nahi badezu, baina e, bilkura e, irekia dira beti ez dira bakarrik entzat. Ze, gainera, lantalde bakoitzak posible du gai ezberdin bat antolatzea, edo agian bi haus ezberdin erabakitzen dute gai berdina lantzea, beraz ez dakasentzurik bi lantalde ezberdin egoitia, posible da baita elkarrekin e, egitea. Horrekin zer esan nahi dut, hau ez dela e, hori auzo bilkura bat arrunta esateagatik e, lantaldeak sortuko dira gaiak lantzeko, E, beraz, e, mundu guztiaren irekiak daude, e, berdin dio, nun bizitentzaren edo endaien baldin Ongi da, ba, kontua da, bizitza demokratikoa edo ez dela soilik, eh? Haute boskatzea, eta aukera e, eh, baduten da jarrekan izuzera ba, euren herriaren garapenean eh, parte hartzeko. Ne, eh, hori zera, beraien keskak eta bai. beraien e, keskak edo kalderak edo gauza guztiak, hor badute, hor ba, aukera on bat, E, lantzeko eta guri esateko eta gurekin lan egiteko eta endaia aurrera eramateko. Uh aipatu, eh, gerora, eh, herritar e, lantalde hoiek pausatuko bituzten ideiak edo proposamenak e, nolako lotura izango duten gero herriko txak hartzen bituen erabakietan edo herriko txaren desmartxan? E, esan dizut hori gongo da gidaritza batzorde hori, nahi bai. Eta ordon gidaritza batzorde horretan, e, bai e, e, e lantalde hoien ordezkariak egongo dira, ne baitare, e, bai autetxik, bai e, udal zerbitzuen ordezkariak, eta zegoentazte gaia lagintzen dire, agian beharrezkoa da baitare, aditu bat ireitzea, edo hori da mhm. ikusiko da momentuan. Beraz, lotura hor dago zuzen, gero hau dena, dago, agenda hogeita baten, e, batekin lotuta, beraz, e, lotura guztia nahi edete beraiek mm -hmm. lantzen dutena, guk hartuko dugu geuria bezala, eta eta landuko dugu, aldegun neurrietan. Bai. Ongi da, ba, itziar barela, esker mila gurean egotegatik, eta gogoratu besterik ez, lehen biziko bilgura publikoa, atxalde honetan, eh, izango bela, eh, okeres banago, bai, Lizardiko ama eskolan, ez da? Michel Foket. Gaur lizardiko ama eskolan eta urrengo izango da urriak amarren. Beraz, uh eh, -huh. beste badago. Bai, e eta nabarmendu bilgura guztiak seiterrietan direla. Eh? Hori da. Hori da. Eta horre posible dute galdera guztiak pausatu, informazio guztia emango dugu, bilkura publikoak dira, eta, eta hori, jende pilo bat etortzea espero dugu. Ongi da. Hale, baitziar barela bai. mi esker, eh? izan untxa. Mi esker zuei, aio, aio berdin.